ناصر دین خدایی هم ما گرفتیم عهد و پیمان از آنها اونها هم مثل یهودی ها فنسو حظا مما ذکرو به فراموش کردن بخش عظیمی را از آن آمال و اقایدی و اخلاقی که تذکر داده شده بودم به آنها ثمره این نسیان این شد که فاغرینا بینهم و والبغضا الى یوم القیامه القا کردیم ما در میان آنها دشمنی و بغض را تا روز قیامت اینها هم جمیعا و قلوبهم شتا دلهای متفاوتی دارن و دلیل شمینه که گاهگاهی بین خود می این خاطر اللہ تعالی میگه عداوت و بغض بین محبت و مودت همدردی بین یهود و نصارا نیست همیشه با هم بغض و عداوت و کینه و این چیزها را دارن امروز هم ما که وقتی و ذکرو را فراموش کردیم این مرض هم در امت هست بغض و کینه و حسد و عداوت و دویی تو یک روستا تو یک شهر تو یک قصبه حتی تو یک ماشین حتی تو یک منزل خدا نجات بده از بغض و کینه و عداوت و او برای او این برای ای او چقدر بغض عداوت دولت با ریت و ریت با دولت این بر اثر اینه که آیات الهی رب خدا به ما دستور داده ما فراموش کرد اونها فراموش کردن حسبی را از آن که تذکر داده بودن یعنی آن آمال و اخلاق و اقایدی را که آنها تذکر داده شده بودن که اینجا عمل کنید این اعتقاد و این اخلاق را داشته باشید و ثمره این نقصه شد که فاغرینا بینهم العداوة والبغض الى یوم القیامه انداختیم ما بین آنها دشمنی و بغض را تا روز قیامت و سوف ینبئهم الله بما كانوا ان قریب خبر میکند آنها را الله سبحانه و تعالی به که اینها کرد مضمون اول ختم شد نفی شرک تصرف شروع میشه از اینجا اونجا نفی شرک فعلی بود که حرام درست کرده بودن خود را با خدا شریک کردن و حرام درست کردن با حرام خدا را حلال کردن اینقدر فضولی کردن که چیزی را که خدا حرام کرده حلال کردن تحریم و تحلیل و نظر غیر الله و این همه شرک فعلی بودن که انسان با عمل انجام میده نظر میکنه و میبره میکشه از اینجا تا کجا با حمل میکنه و میبره میکشه از اینجا نفی شرک تصرف حسه ثانی سوره شروع میشه الله تعالی میگه یا اهل کتاب در دور تورات همینها مردود شدند در دور انجیل همینها مردود شدند اکنون فرصت زرینی او اهل کتاب برای شما هست نبی عظیم و شان ما برای تبیین احکام ما پیش شما آمده است از این پیغمبر عظیم و شان ما صلی الله علیه و سلم این فرصت زرین را اگر در دور تورات و انجیل مردود شدی این دور فرقان است این دور نبی معظم و نبی مبین احکام هست ببینید فرصت زرین را از دست ندید یا اهل کتاب او اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم به تحقیق تشریف آورده پیش شما رسول کرامی ما که تبیین می کند برای شما بسیاری از اون مزامین را که بودید شما مخفی می کردید از کتاب اون مضامین مختلفی که شما اصلا برای مردم تبیین نکردی اون مسائل را برای شما تبیین می کند و یعفو کثیر و از بسیاری که غیر لازمی و ضروری در گذر می کند همه خصلت های شما را نمیگه اون بحث های خطرناکی را که شما کتمان کردید اب ایمان ها های غیر الله را تا آخر می خوردن پیغمبر آمده برای شما بیان می کند نظر عزیر می خورید نظر عیسی ابن مریم می خورید انواع اقسام رسومات را شما درست کردید این پیغمبر تبین می کند قد جاکم من الله نور و کتاب مبین به تحقیق آمده از پیش شما به واسطه این پیغمبر عظیم و شان از جانب خدا نور یعنی کتاب آشکار کننده حقائق کتابی که مبین است مبین یعنی مبین آشکارا برای شما بیان می کند در ماقل فرمود جاکم رسولنا یبین لکم مما کنتم تخفون من الكتاب و یافن کثیر این خبر از رسول خبر داد که رسولی با این صفات آمده است و خب اکنون دو مرتبه و کجاکم من الله نور و کتاب مبین نور چیه؟ کتاب مبین است که تفسیریه علامه راضی همینطور چنین گفته و تعیید این تفسیر که کتاب مبین برای نور تفسیر است خود آیه شریفه است که انزلنا الیکم نورا مبینا ما نازل کردیم به طرف شما نور مبینیه پس از تفسیریه خب اگر مراد از نور پیغمبر باشه اون نوری ها خیلی میتد قد من الله نور نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه معنی نور این نور هدایت است مشعلدار هدایت تفسیر خاتم میگه انما سماه الله نورا الله تعالی پیغمبر را نور فرمود لانه یهتدا به کما یهتدا بنور فی الظلمات چرا با پیغمبر هدایت حاصل کرده می شود چنانچه که با نور در تاریکی ها رهنمایی هدایت حاصل میشه پس پیغمبر نور هدایت است این یک که ذات گرامیش نوره لیکن توجیه درست است تفسیریه چرا در ما قبل گفت کجاکم رسولنا یبین تو مرتبه چرا بیه کجاکم من الله نور پس اینجا نور مراد کتابه که خود آیه میگه انزلنا الیکم نورا مبینا این خدا یهدی بهی با این نور و کتاب مبین یعنی با این کتاب مبین حقائق کتابی که همه حقائق بیان میکنه حلال و حرام بیان میکنه تبیین واضح و روشن میکنه حکمت انزال کتاب یهدی بهی یهدی بهی الله من اتبع و شغل السلام رهبری می کند با این نور کتاب مبین الله کسانی را که اتباع رضای او هستند کجا رهنمایی می کند سبول السلام راهای جنت را همه راهای جنت را اللہ تعالی با این کتاب رهنمایی می کند نماز روزان، حج زکات جهاد اعتقاد آمان اخلاق تمام اینها راه های جنت الله تعالی با این کتاب رهنمایی میکنه چه کسان را آنهایی که پیرو رضای الله هستند پیرو رضای الله هستند یعنی منیبن طالب هدایتن قرآن آنها را هدایت میکند قرآن آنها را رهنمایی میکند اللہ تعالی طالبین را آنهایی که پیروی ان الله تعالی به راه جنت آنها را پیروی رضای خدا هستند طالب رضای خدا هستند یهدی به الله من اتبع رضوانه من اتبع رضوانه مفعول اول سبول السلام مفعول ثانی است الله تعالی با این قرآن رهنمایی میکند کسانی را که طالب رضای او هستند مشتری رضای او هستند الله تعالی راهنمایی میکند اینها را کجا سبول السلام به راه جنت نام جنت سلام است چرا در آنجا همه سلامتی سلامتی نه دردیه نه بلغمیه نه عطفیه هیچ چیزی نیست اما سلامتی سلامتی جلوش خراب نیست دینش چرکی نیست و یخرجهم من الظلمات اخراج میکند الله تعالی طالبان رضای خود را از تاریکی های کوک شرک بدعات الان نور به طرف نور هدایت اون به اذنی با توفیق خداش و هدایت میکند این طالبان رزارا الى صراط مستقیم به صراط مستقیم تا جنت اینها را دخیلی میکند اکنون اللہ تعالی تقوی کفر نصارا را صادر میکند روی سخن در مایده با نصارا هست بیشتر همانطوری که روی سخن در آل عمران با نصارا هست نصارا سه گروه شدن یک گروه معتقد شدن که الله به صورت مسیح ظاهر شد یک گروه گفتن نه عیسی ابن الله یک گروهی گفتن نه الله سه اصل است الله جبرائیل و عیسی پس الله ثالث سلاست الله ثالث سه اصل سه اقلیم یعنی سه اصل الله جبرائیل عیسی پس الله ثالث سلاست سومی سه الله تکلیفی همانطوری که قرآن فرموده ثانی نه دومی دو پیغمبر لقد نصره الله از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دومی دو حضرت پیغمبر دیگه سیمی نبود اون لحظه پیغمبر مقصد اینه که پیغمبر یک همراهی داشت اینها خالص سلاسه گفتن هر سه بکر سرکرا از نصارا الله تعالی فتوا کفر اینها را صادر اونها گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شده یعنی دست از آن الله از آسین مسیح اینها کافر امروز حلولیت زیاده به مشوار بگم یکی میگه خدا به صورت علی است یکی میگه خدا به صورت فلان امام است همه حلولیت و طور گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شده الله تعالی میگه لقد کفر الذین این ترکه الله لقد كفر الذين كفروا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لا مقدر قد سر ماضی و می آید این معنی قسم آمید اللہ میگه و رب که به پروردگار تو قسم اے محمد کافر مطلق شدن آنهایی که گفتن الله همین مسیح ابن مریم است الله به صورت مسیح ظاهر شده به خدای خدا قسم اینا کافران آره، کافر کیه اینا که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم الله به صورت مسیح ظاهر شده الله تعالی میگه بیمانا اگر خدا تصمیم بگیرد مسیح ابن مریم را مادرش را و تمام من فی را داغون کند و فنا کند کیه جلو خدا را بگیره مخلوقی که در شروع فناهن نابودیان ازمهلالن شما میگی که خدا به صورت مخلوق عاجز آمده قول بگو فمن یمله که انکاریه و جزای مقدم برای این اراده این شرط مؤخره اگر خدا اراده کنه ایهلک مسیح ابن مریم خلاق کنه مسیح ابن مریم را او همراه با مادرش و به معنی مرد همراه با مادرش و همراه با آنهایی که در زمینن تمام تمام را الله کنه تو فمن یملک من الله شیعا چکه که اختیار دارد از عذاب خدا یک ذره را یعنی هیچ کسی اختیاردار نیست که جلو عذاب خدا را بگیره الله تعالی حضرت ایشارا مادرش را من فی الارض را همه را نابود کنه پس چیه؟ فمن یملی کی اختیار دارد از عذاب خدا چیزی را که دفت یعنی هیچ کسی نمیتونه جلو عذاب خدا را بگیره همه اینا به حلاکت هم اونا خدا شده. چه ضرورت دارد سبحانه و وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خوب متوازی باشی جملہ اللہ تعالی بار بار تکرار دیتے ہیں بے خدا اقتصاد داران ملک آسمان ها و زمین و ما بینهما همه محکوما اللہ بر همه حاکمیت دارد همه مملوکا اللہ تعالی بر همه مالکیت دارد عیسی مادرش من فی الارض جمیع همه مملوکن و الله مالک هست مالک چطور به صورت مملوک ظاهر میشه امکان داره؟ مالک به صورت مملوک ریا صاحب ریاست به صورت کسی که برامها ریاست داره؟ لله ملك السماوات والارض وما بينهما لا لعيسى وامه امیه نہ برائے عیسیٰ حکومت آسمان و زمین است و نہ مادرش چرا لانهما مملوكان انها اینها مملوک الهی است چرا عیسی مملوک و حضرت مریم مملوکہ است اللہ مالک به خدا اختصاص دارد مالکیت آسمان ها و زمین و ما بینهما خب در ما بینهما ما بین زمین و آسمان حضرت عیسی و مریم نیستند همه مملوک بو مالکه همه محکوم بو حاکمه او بر همه ریاست دارد حکومت دارد این حاکم مطلق و این صاحب ریاست چیکار میکنم میگه یا ما یا شاد در این ریاست و حکومت خود خلق می کند آنچرا می خواهد حضرت عیسی و مادرش خود مخلوقان و هیچ چیزی را نخلق کردند و نخلق خان کرد او خالق هر چی می خواهد خلق می کند یه پدر فرزند و پیدا او کند فلقرا در مهد و گویا او کند بدون پدر فرزند پیدا می کند طفلها را در مهد و گویا می کند یخلق مایشا لا ایسا و امه ایسا و مادرش هیچ کاری نمیتونن بکنن این آیات منحقره است. والله والا كل شيء قدير الله بر ہر چیز قادر است عیسیٰ و مادرش بر ہر چیز قادر نیستن اللہ خالق است اللہ مالک است اللہ بر ہر شئ قادر است این توحید اخباطی تبریزی ہے لیکن منفی ہم ہر چیز جملہ ہست اللہ فقط خالق دیگر کسی خالق نیست اللہ تعالی مالک دیگر کسی مالک نیست اللہ تعالی قادر دیگر کسی بر ہر شے قادر نے نہ انسان مادر صفات را ندارن خوب اول کی گفتن اللہ صورت مسیح ظاہر شده زمین را دیدن که خیلی مساعده جمع هم مساعده همه حلولی هم که ایمان دیگه گفتن نه خدا هم بر ما حلول هم کرده نه ابناء الله و احباؤ قالت الیهود و نصارا اول به بزرگی بندگان خدا وادار کردن الان که دیدن خیلی نامی پرستن دیگه گفتن بارا ولایت هم مال مالی یه ما سوال ما نائب عیسائی خدا لہذا نائب خدا عیسی هست عزیر است لہذا ما نائب عیسی و عزیری العلماء ورثت الانبیاء لہذا چند فهمیدن که همون مقام خدا که برای عیسی اول ذکر میکردم برای خود ذکر کردم که ایمان و نبی مطاحت نائب نبی نباید مطابشه مخالف نبی مردود ہے ما هم نائب نبی هر که ما مارا مخالفت کر مردود و بعد شما را برای چی مخالفت میکنه که شما قاسبی تریات میکشید شرط میکشید با شما مردم مخالفت میکنن به خاطر چی برای نبی بابا نبی چرا مخالفت کرده؟ بله اگر شما واقعا در خط نبی باشید مخالفت شما مخالفت سنگینی بی خاطر وقالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله یهود و نصارا گفتن ما ابناء الہی ما پر زندان اللہی یعنی چی وعد تفسیر و احباؤه یعنی محبوب خدای ما فرزند خدای یعنی محبوب خدا تفسیر روح در عالم تبارتی دارد که ابنائی بالقرب والمنزلت ما مثل فرزندان خدا در قرب و منزلتیم و هو که ابینا در رحمت و شفقت او مثل پدر در رحمت و شفقت. بیمان برای خود چی جایگاه شدن در بیان ملت نحن ابناء الله و احباؤه ما محبوب خدایی لحاظ شما نمیتوانید به خدا برسی بجز ما بیمار برای سجده و عبادت و نظرها و خیراتهای خود دعوت دادا جواب اول الله فرمود قل فلم به بذنوبكم او به ایمانا اگر شما به منزل فرزند و محبوب می بودید پس چرا خدا شما را در طول تاریخ عذاب داد یا من دوم چرا شما را خدا به خاطر گناه عذاب می کنه کسی فرزند خود را عذاب می کنه محبوب خود را عذاب می کنه یا اقرار می کنه فل میو ابنو بے کو نہ لانتی شما نہ اپنا ہو نہ محبوب عید بل ان تم بشرید مثل مان شریف مثلے بشرها که خدا خلق کر دے جمله جملے کسانی که خدا خلق کر دے شما اون بشرید شما هم نان میخورید شما هم آب میخورید عیسی ابن مریم هم آب و نان میخورد، مادرش هم آب و نان میخورد، هر که آب و نان بخورد چه ضرورت های بشری دارد وقتی ایمان شما بشرید از اونها از جمله بشرهایی که خدا خلق کرده شما از نطفه خلق شدید اینقدر دیگه ادعای بزرگی میکنید نهنو ابناء الله و حقاء نارا میزنید شما از اون بشرها جمله بشرهایی که خلق شدید از نطفه مهین یا تغفر لمن می میبخشد خدا هر کس را بخواهد ایسا این کار را نمیتونه بکنه و یعذب من یشا عذاب از خدا هر کس را بخواه عیسی و مادرش این کار را نمیتونن بکنن شما میتونی بکنی این هم از کارنامه خدا در این ریاست بزرگی که یا یخلق ما یا غفر لمن یشا یعذب من یشا هر کس را بخواهد میبخشد کسی حق چرا ندارد هر کس را بخواهد معشرت میکند کسی حق چرا ندارد باز بیان توحید وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ مشرق ایمان برای خود بکر می کند دعوی البلا در دین لی خمستون تدیبها حر الوبا ها؟ کارا نیزن اللہ تعالی میگن للہ ملک السماوات والارض وما ریاست آسمان ها و زمین و ما بینهما به خدا اختصاص دارم لام لله برای اختصاصه یعنی اللہ تعالی در اداره آسمان ها و زمین و ما بینهما هیچ شریف نیسا و خب ایمان مشرک تصور میکنن جلوی قارهای خدا کوچه کوچه این دوستان خدا هستند با اعتقاد مشرک نه که در دنیا یکی ارواح را متصرف میدانند یکی اولیا را متصرف میدانند در کائنات یکی ائمه را متصرف میدانند یکی اولیا را متصرف میدانه این اولیا در دنیا تصرفات دارن و ما بچه میکنه این اولیا یکی را بچه میدن یک کوری را فرجی را و اعتقاد مشرکین نه نمیگه شفا میده چه جرائی کارد جرائی را برای چشم فلکان شفا میده حالا شفا یاد میشه یعنی آنها اختیارات شفا را دارن درسته حالا را درست میکنن اللہ تعالی میگه نه لله ملک السماوات والارض لام لله برای اختصاصش ما نخاندی به خدا اختصاص دارد حکومت آسمان ها و زمین و ما بینهما روز قیامت هر کس برای خودش یک مشکل بشاید فکر کرده یا نکرده و اینها همه شرک اعتقادی مغز انسان خرابه در دنیا هم مردم برای خود پشتیبان و پارتی تصور میکنن انبیاء و اولیاء و فرشتگان را در آخرت هم برای خود فکر میکنن که ما پشتیبان داریم الله تعالی میگه نه و الیه المسیح فقط و فقط الیه خبر مقدم تقدیم حق و تاخیر یفید العدل مسیر و بازگشت همه به بارگاه عدل الهی یهودیان میگفتن پشتیبان ما حضرت عزیر وقالت الیهود عزیر ابن الله نسارا حضرت عیسارا دیگر آمانا که نه ایمه حساب دار کتاب دار دو دخل جنت را حساب کنن اللہ تعالی دیگر نه در دنیا و آخرت در زمین و آسمان ها اللہ تعالی ریاست دارد در ما بینهما هم حکومت خدا اینه که ریاست خدا در زمین و در آسمان است در زمین دیگه اولیا را ریاست داده که تو ولی اینجا این کار را بکن نبی تو این کار را بکن فلان تو این کار را بکن نه هم در آسمان هر ریاست دارد هم در زمین ریاست دارد و ما بینهما هم ریاست خدا ملک به معنی حکومت ریاست حاکمیت خدا الله به هیچ احدی چیزی را نگذاشت هر چی خدا میخواهد میشد یخلق ما یشا یعذب من یشا یغفر من یشا فقط خدا و مشیت خدا کار میکنه ها یکی را فلج میکند خدا سالم میکند خدا کور میکند خدا بینا میکند خدا نان میدهد خدا از گرسنگی و تشنگی میکشد خدا نگفتم این آیره تو توجه کنید لله ملک سماوات و الارض ما بینهما چرا خدا اینقدر تکرار میکنه یهود و نصارا عیسی ابن مریم و حضرت عزیر و انبیا را و اولیا را در کائنات متصرف مدبر همه هست یعنی ارواح تصرف میکنن خو خب، ارواح با جسد که متصل بودن تصرفی نداشتن حالان که ارواح را از اجساد جدا کردن و در زندگی ناتی تصرفی داشتن خود اولیاء کشته نشدن اسیر نشدن گرسنه و تشنه نشدن یار و بی رفیق نشدن شدن یا نشدن بگی به من زن و بچه هاشون اسیر نشدن اگر اسیر نشدن شام غریبان چرا میخورید اونها نه تشنه زیر شمشیرها له بودن زیر سم اشبه ها له بودن و شما شربت میخورید و با آش میخورید و بک میخورید این انصافه اونها گرسنه تشنه کشته آشم بریده هستند و به بغل ظالمین و شما آش میخورید و شما شربت میخورید و شما گاب میکشید و تنجیل درست میکنید این انصافه ها شما این دیگه برای من قرآن بی بفهمید و مولویا از قیامت نگی که ما نفهمیدیم مزرعه غیر الله را تا آخر بخورید و حفظ کنید که غیر الله چیزی نظر غیر الله را هر که میخوره با مشرک همکاره هم فکره هم گامه هم خیاله به این خاطر الله تعالی نظر غیر الله را حرام کرد که شما با مشرکین همکار و هم فکر نباشید همه دنیا به مشیت خدا هست نبی میکشه به مشیت خودش ولی میکشه به مشیت خودش ولی پیدا میکند نبی مبعوث میکند خب به مشیت خودش است انبیاء در یخلق ما یشا داخل نیست انبیاء را خدا خلق کرده کسی دیگر اولیاء را خدا خلق کرده کسی دیگر همه مخلوقان، همه مخلوقان، همه عبیدن شیر شما درست کردی نحن ابناء الله و احباؤه ایمانها ان الله و المسیح ابن مریم میگی این حرفا را چیه یعنی يعني تمام دنیا تصرفات عیسی ابن مریم میکنند و بعد از عیسی ابن مریم ما نائبان هم کاری میکنیم چه کاری تو میتونی بکنی تو یک محتاج ایسی مثل محتاج رای دیگر یاده اهل کتاب به وجه بوده هست یا یا اهل الكتاب او اهل کتاب فرصت زرین باب فکر رسول اللہ بلا شما اهل کتاب کا جاکم رسولنا يبين لكم على فطرة من الرسول ان تقولوا ما جانا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اهل کتاب آمد رسول مبارک ما بیان می کند برای شما علا بمعنی بعد فترت بمعنی انقطاع بیان می کند برای شما بعد از انقطاع رسول سلسله رسول قطع شده عیسی ابن مریم به بعد دیگر رسولی نامده تا که شما نگویید روز قیامت که ما جانا من و لا نذیر برای ما بشیر و نظیری نامده حالا رسول گرامی من با کتاب کامل آمده این هم بشیره اونا که اطاعت میکنن بشارت میدهد اونا که اطاعت نمیکنن آرا، از عذاب خدا آغا میکنن فقط جاکم بشیر و نذیر آمده برای شما بشیر و نذیر والله ولا كل شيء قدير الله بر هر شيء قادر بدون ارسال بشیر و نذیر عذاب میتونست بده لیکن حکمت تقاضا کرد که بشیر و نذیر ببرسته. اگر شما ایمان آوردید ماشاءالله شما را جزا بدهد و اگر نه آوردید شما را عذاب بدهد وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ حضرت موسی کلیم الله هم شما را دعوت داد که فرصت زرینی به دست شما هست نبی مثل موسی کلیم مبعوث شده لحظه اطاعت کنید و همراهی کنید و نصرت کنید که ورنه اگر همراهی نکردید نصرت نکردید این پیغمبر عظیم را لحظه شما ذلت زیر ذلت بودی شما به ذلت و خاری میرسید یاد کنون لحظه او نصارا او مجوس اون لحظه را یاد کنید که موسی کلیم قومش را همین تذکری داد که این رسول مبارک ما میده هنگامی که گفت موسی لقوم خود یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم یاد کنی نعمت آئے وافر خدا را که بر شما اون نعمت چیه شما پیغمبر زاده و شهزاده شما چی هم پیغمبر زاده اید هم شهزاده اید پیغمبر دادگی تقاضا می کند که در شما همت و غیرت باشد شهزادگی هم تغاظا می کند که در شما همت و غیرت باشد چرا اینقدر بزدلی از جبار و امالک می ترسید یاد کنید اللہ سر جعل فیکم انبیاء اللہ تعالی قرار داد در میان شما نبی یعنی شما نبی زاده و جعلکم ملوکا و قرار شما را بادشاہ شما شاہزاده و داد شما ان را که نداده بی شهدی از جهانیان زمان شما حضرت پشتگی نکنید شما شاهزاده اید شما پیغمبر زاده شما مورد عنایت خدا بوده اید این زبونی و چی این نامردی چی وادخل یا قوم اول از نعمتهای خدا تذکر داد دور تورات پس حضرت موسی میگه او قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم داخل بشید در اون سرزمین مقدس شام که امالکه آنها را تصرف کرده و شما در مثل حیران سرگردان بودید در اون سرزمین مقدس بیت المقدس خدا برای شما نوشته کرده اون ارض را لیکن مشروط به ورود شما که به نیت جهاد وارد میشی امالکه مرعوب میشه و خدا اون ارض مقدس را به شما بیده ولا ترتدو عقب گرد نکنی حالا ادبارکم به پشت سر که فتن قلبو خاسرین پس نتیجه این ارتداد علا ادبار اینه که شما برمیگردید خاسر دو جهان خسارت دنیا که شاهی و حکومت و حاکمیت از دست شما میره این خسارت دنیا خسارت آخرت که شما مستحق جهنم نیست چون زیر بار اطاعت نرم لا تردد حضرت این را گفت خدا برای شما نوشته اینا شما وارد بشی خدا به شما میگه به نیت جهاد بری داخل ادخل البابا ادخل الارض المقدسه اون مردی که خدا برای شما مقدر کرده لیکن مشروط به ورود شما لا تفتدون حضرت بود که خدا برای شما اینه مقصود کرده اینها نفهم جواب داده این سخرانی بسیار با محتوی حضرت موسی کلیم سخرانی با محتوی نیست شما شهزاده شما آقا شما پیغمبر زاده اینجا غیرت ها که به شهزادگی و پیغمبر پیغمبرزادگی که پیغمبرها های حر و آزاد بودند شاه هم کسی اطاعت نمی کند او فقط فرمان می دهد این هم تقاضا می کند یه غیر تا ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم مشروط به ورود شما اگر گرد نکنی دیدید مصر مفت خورده مولای مفت خورده که و ولا تو فتن کلی خاطری جواب این سخرانی پر محتوا سخرانی بسیار محتوا دارد نه به نامردی جواب داد قالوا یا موسی ان فيها قوما جبارين امروز های که با بوش رو شارون کنار میاد که بابا کشور های اول قدرت قدرت نظامی اتمی دارد اخراج به سرهای قدرت اتمی چکار میکنه شما را شما جنت میدید اونها را اتمی اگر اتمی اعلام بزنه بوش در ایران خودش میمانه الان این اتم سازه ها خودشون گیر کردن که این اتم ما را فنه می اگر ما اتم را اعمال کردیم تنها اونها نمی میرن ما هم می اگر اتمی در بغداد بزنن تنها بغدادی ها می یا این سقان امریکا هم می میرن همه می میرن نه سلاحی که بگلوی اونها افتاده خود امریکا را سلاح اتمی تهدید میکنه اگر سلاح اتمی را خدا منفجر کرد همه امریکایی فنا نمیشن فنا میشن خدا منفجر نمیتونه بکنه یک مردی خود را فدا کنه به کارخانه اتمی و به موادهای اتمی یکی خود را فدا بکنن همه امریکایی کارشون تمام نیست اللہ تعالی قدرت بزرگی دارد موسی کلیم الله را میگه ان فیها قوما جبارین موسی در این ارض مقدسه قوم مشیا سبع دست صاحب قوت جبار و انا کلام چند مؤکد میکنه و ما هرگز هرگز داخل نمیشیم حتی یخرجوا منها تا بیرون فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر بیرون رفتند و پهنا داخلون بی ایمان مفت خونش را تمام مصری ها را اللہ تعالی آور در دریا ریخ مصر ویل کرد و بری حالا بکنید هم زنانشون جفت کشید و هم با مانش الان هم میگه بیت المقدس ما نمیری جب باری نمها برن بیرون بعد ما میریم او خواهد تو شد شد جواب بسیار ناتوان مردانه دادن یا ندادن دو مرد از امت حضرت موسی مرد بودند دیدن که اینها جواب نامطلوبی به پیغمبر دادن جوابی بسیار ناگوار دادن دل اینها سوخ شروع کردن سخنرانی قال رجلان من الذين يخافون دو مرد حالا هر کس برای خدا حرف بزنه خدا میگه اینم مرد قال رجل مؤمن قال رجلان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع جاء رجل من أقصى المدينة رجل ورد مرد مرد کسی هست که برای خدا حرف بزنه گفتن دو مرد یوشا قالد از آن مردانی که خدا از خدا میترسیدن پس اول انعام کرده بود خدا بر آنها که آنها را از گناه و نافرمانی محفوظ نگه داشت این دو تا مرد گفتن آنجا حضرت موسی کریم فرمود کتب الله لکن اینجا اینها صدیقتر گفتن ادخلوا علیم الباب فقط شما وارد بشید بر سر این از جبارین از دروازه شهر فیدا دخلتموه وقت شما وارد بشید در این دروازه فانکم غالبون وعده الهی شما غالبی روح شما را خدا در دل آنها می اندازد و شما غالبی فقط شرکین وارد بشید خوب اگر آنها امکانات و تجهیزات نظامی دارن والاللہ فتوکلو فقط و فقط بر خدا اعتماد کنید ان کنتم مؤمنین اگر ذره ایمان داری اعتماد بر خدا کنید درست آنها جبارینن لیکن الله از همه جبار است بالای جبارها الجبار بارای جبارها کفار شما بر اون جبار اعتماد کنید جبار آنها را بزدل می کند و در برابر شما تسلیم می بله اینها که امروز با امریکایی ها می جنگند اینها واقعا ایمان به خدا دارند ورنه از نظر اسباب ظاهری اینها هیچی ندارند در برابر بیپر جادو جا هیچی ندارند لیکن می تقتل المشرکین حیث وجدتموه کنند خلاصه این که بار بار این دوتا مرد غرانی کردن آنقدر متکبر بردل و متکبر بودن به حرف این دو اصلا گوش نکشیدن جواب ناجوان مردانه خود را به خود موسی القا کرد خود موسی را گفت یا موسی انا لن ندخلا ابدا اینجا فقط گفت لن ندخلا ابدا اضافه نکرد اینجا ابدا را هم اضافه کرد به هیچ عنوان ما وارد نمیشیم نگه بار بار تذکر نده بار بار نگو ادخل البابا ادخل الارض المقدسه ادخلو ادخلو بار بار نگو آخری حرف ما اینه انا لن ندخلها ابدا هرگز هرگز ما داخل نمیشیم تا زمانی کانها باشد اونجا مگر خدا زور نداری فضحب انت و ربک فقاتنا شما با رب بری برای کتا انها هنا قائد و ما انجا نشفتی بری فتح کنی خانها را زارو بزنی خانها را ما آرائش کنی قادمانی چقدر این اینها شنبختن واقعا چقدر جواب تلخی بی موسا دادن همین قرآن فرموده که شما مثل موسی قال موسی لقومی یا قوم لما تؤذننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما تابوا وذاق الله قلوبهم سختترین روز و ناراحت کننده ترین روز همینه که بر موسی علیه السلام روز سختی نیست همه پاها را جب کرده که ما و در میدان قتال و در میدان جهاد رفیقها همه هنگ نباشن روز سختیه روز خوشیه خیلی سخته بر پیغمبر عظیم و شان سخت ترین روز همین برای جهاد نمیره آخرین جواب را مطرح کردن که ربان تو ربک فقاتلا شما با رب برید قتال کنید انا ها هنا قائدون ما اینجا نشستید جهاد کنید خانوار را جارو کنید خانوها را آرائش کنید بعد ما میاییم حضرت وقتی دید که اینها کاملا ناسوان مردن و کاملا ولی ولهذا آخرین جواب را کس دادن حضرت دیگه به حرفی نفس توجه شروع کر مناجات را با رسول قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ربا من اختیار نفسم و برادرم را دارم خب، این دوتا مرد نشتین که اینجا تبلیغ کرده این هر چرا نگه میگویند به خاطر جوش و ناراحتی از تذکره دو مرد هم حضرت موسی فراموش یا همی فکر کرد که لحاظ اینها جوش دارن این موقع اینها غبگردی کنند خب برادر را شریک کرد که دانه پیغمبر است و پیغمبر عقب نشینی نمی این خاطر گفت ربا اختیارم اختیار خودم و برادرم را دارم اگر دستور جهاد بدی به دو ما حاضر این معنیش من اختیار خودم و برادرم را دارم اگر دستور بفرمایی دو تایی میری برای جهاد همانطوری که دستور دادی که دو تایی میری برای تبلیغ فرعون دو تایی میری برای تبلیغ و برای جهاد با امالکه دوست طرف اینه اظهار آمادگی لذا فقر بیننا و بین القوم الفاسد بین ما و این قوم های این قوم فاسد جدائی دی فاسد خارج از فرمان خدا فاسقی معنی خارجین ام اطاعت الله الله را اطاعت نمی کنند الله تعالیٰ کو فیصلے میں انہیں کی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَئِينَ سَنَةً این فیصله من که این ارض مقدسه حرام قرار داده شده بر اینها چهل سال در حالی که اینها یتیهون فی الارض حیران و سرگردان بگردن در این سرزمینی تی این سرزمین نامش تیه خیلی سرزمین مختصریه آب ندارد گیاه ندارد یک میدان صاف چهل سال رب سبحان و تعالی اینها رو اینجا کرد من و سلوا عبر بر اینها سایه افکن لباس اینها نمی نمیشد بچه های اینها بزرگ میشد لباس روشت می کرد چهل سال اینها رو خدا صبح حرکت می میکردن عصر سرجا میدن عصر رفتن صبح سرجا میدن همین میدان اینها را خدا حیران کرد چنان سرگردان کرد که اینها نتونستن نه عقب برگردن نه به جلو چرا آنها گفتن نه ها اونا قاعدون الله شما تنشستی بشید حکمت الهی همه این پیران این سکوران مصر این غلامانی که هی غلامی کرده بودن برای مصری ها برای فرای حتم غلامی در این هم مهر شده بود اینها بمیرن جوانانی که عمرشون به 20 سال نرسیده اینها زنده زیر دست هیچ کسی آقا آقا نکردن این اینا را شما بگم هر که غلامی بکنن او نمی کنند آقایی هر که بره نوکر بشه نوکر در برابر آقا حرف بوشه بوشها از جوانها کنند، آقا آقا کرد آقا آقا آقا آقا کجا میتواند بجنگی چنان غلامی و بردگی بر اینها مهر شده بود به غیرتی که خدا اینها را در همین میدان رسید کرد حضرت هارون علیه السلام حضرت موسی علیه السلام در همین میدان وفات کرد برای آنها هم اینجا اشارت نمید مثل اینه که مامور زندان مگر زندان برای اون زندانه زندان برای مامور زندان زندان نیست اون هم توی همون زندان همون جلوی سیلول ها آدم میکنه لیکن برای آنها زندان نیست زندان برای اینها بود برای پیغمبران حضرت هارون در این میدان خوش کرد پس حضرت حارون خوش کرد حضرت موسی کلیم را تهمت زد گفتن این چون کمی با ما همه هماهنگ بودین خوش تو آمد به حضرت موسی صدا حضرت موسی کریم دعا کرد خدا کیا تو بنده خود را قبل روح کردی نه من تو کمک کردی اللہ تعالی سے اندیش کرد خارج و سالب من خدا خوش من به موت کبی مردم چرا برادر من کنید هشت سال قبل از موسی حضرت هارون شد هشت سال بعد موسی کلیم موقع هر نبی را من تمام عرض کردن، میخوان قبض رو کنم فرشته قبض رو اجازه میدی فرشته آمد که حضرت موسی را قبض رو کنم دعا کر خدا جسد من به اینها نشان داده میگم فرشته های نزدیکی بیت مقدس داخل کردن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من میدارم موسی کلیم کجا داخل است یهودی ها نمیدارم اینجا ریگستان همون که بیت المقدس موسی رفت شب دعا کردی قبر مرا بیدار نشان بده از بس که دلها راحت شد و کتاب برای پیغمبر رحمت که فرمود رب ربا قبر من بودخانه نکن لا تجل قبرا وسنا بعد مشخصترین قبری که در دنیا از انبیاء مشخص هست قبر محمد رسول الله بدون کوچکتری شک و شبهه گوشه کنار مسجد النبی که خانه مادر آیشه بوده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در آن خانه در اشتراح دست دیگه هیچی سنگ مرمره نت مطاق مطاق بجای خود اتنه گزارش خود انسان بیشته در مواجهه رسید دعای اگر کسی بخواد بخانه و دست بلند کنه به طرف مواجهه شریف فوراً دعا از خدا بخواد روی به قبلت وقتی سر رو به قبلت میکنه پشت به طرف رو بگیست امکان نیست آها نمیدودن دعای رسول الله بود ورنه این عاشقای به خبر اونجا سجده هم میکردن تواف هم میکردن نظر هم میدادن دیگه کبران دیدیم که چطور دکان پر آمدن. اگر این سعودی ها می که نظر بدن برای روزه مقدس رسول الله چقدر پول می بیشتن شما فکر کنید چقدر پول می <laughs> چه؟ اینقدر پول می ریختن که سبحان الله لیکن دعای محمد و رسول الله را الله تعالی قبول کرد ربا قبر من بودخانه و عبادت خانه قرار نده که اینجا مردم بیان قبر من عبادت در مسجد نبی کلاوت هست ذکر هست تصویح هست اینقدر تلاوت قرآن در مسجد النبی می شود در مسجد الحرام هم نمیشه چرا؟ او فرق چیه؟ در مسجد الحرام مردم تواف اونجا بیشتر تواف میکنن و در مسجد النبی نماز از و تلاوت قرآن در مسجد النبی نشستن است و تلاوت قرآن هر قسمت مسجد النبی قرآن ردیف داد خدا هم قرآن را چنان نظم میدن که یک قرآن عقب و سلو نیست ردیف دو نوع قرآن هم اونجا میدن که نظمشون مرتب سه نوع چاپ پاکستانی که خودشون چاپ کرد این شکل و دیگه چاپ اون عربستانی خب اینها باید جسمت قرآن بزرگ این اینا دو تا یک بزرگی سن و قرآن ما با خط سیزده خط وارد قرآن تیبی را یک روزی اونجا تلاوت کردم و کردم و دی تجیب می کردم یک روزی تلاوت کردم و گذاشتم و گفتم میرم وضو میگیرم میان سر جا چادر خود هم گذاشتم نماز میخوانم و بعد رب تو وضو گرفتم و آمدم و نماز خواندم فراموش کردم رفتم فردا آمدم تا قرآن من اونجا نیست از اون خدامه پرسیدم قرآن من اینجا گذاشتم نیست گفت قرآن این شخصی ها هیچ قرآنی غیر از این صرف نو قرآن تو مسجد نیست نشانه در قرآن جا برو اونجا قرآن را جمع میکنه اگه کسی وضعیتی داره از این دعا و دعا اینا هم که جمع میکنم از این دلائل و خیرات ها اینا را که اصلا نمیگذارد سخت از غیر اقوال رسول دیگر دیگر بزرگ بزرگی هر چی دم و درودی باشد هم نمیگذارد تعویز دشمنن دشمن تعویزن اگر متوجه شده پورا نیست بودن دو درش میارن از خدا بخواد این چی یک روزی یکی را متوجه شد که تعریف دیگر رو دارم فورا گرفت خودم دیدم تعریف دارم رو تو مگر چندان مکی ها تندترن مدینه منوره کنی نرده سخت دعای رسول الله مقبوله اعتقاد بنده حقیر امینه که دعای رسول الله را الله تعالی مقبول کرده قبرها به همان شکلی هستند که در زمان رسول الله بود ورنه این طوری عاشق عاشقهای بی خبری مثل ما می رفتیم و خدا بداند این قبر عثمان این قبر ابو بکر وا باید میده چلت پول می ریختن اگر اونها در پول را باز می کردن هر روز بکنی کنم ده مرتبه روزه مقدس پر می شده از پول خالی می شد اینها نظر غیر الله نمی دعای رسول الله در حیات رسول الله بله پنجشنبه ها و دوشنبه ها اینقدر روزدار در مسجد النبی نبی هست که سفره نه در ماه مبارک رمضان من که مشرف نشدم ماه مبارک رمضان اینقدر جود هست در مسجد النبی نبی که مردم التماس میکنن که بیا سر صفره ما بهترین غذا بندی یا التماس کنم بیشتر سر که غد جود هست در مسجد النبی و در مسجد الحرام که همینه هم آمده بودم مبهود شده بودم که چقدر جود میکنن در انواع اقسام میوه انواع اقسام غذا چنان شفرهای پر از نعمت در مسجد النبی و در مسجد الحرام پهن میشه و خدام چنان این سفرها را سری هم باز جمع میکنن که انسان ایران میشه میگذارن مردم میخورن سیرن بعد از نماز هم صبحها گذاشته به کل مردم در ماه مبارک رمضان تمام مردم دعوت هم گیل بخورن التماس هم شکره را پهن میکنن دم در حرف آجی و زائر و وارد را در خانه شکره خود دارن رقابت در جود در مسجد النبی و در مسجد الحرام سبحان الله این حرام بر این این سنیتی هون الارض در حالی که حیران و بیزت و خار میگردن در زمین فلا تاسال القوم الفاسقین پیغمبر موسی غم نکن اندوهگین نباش بر این قوم فاسد اطاعت نکردن پاها جب کردن همین سروران گرامی اغب نشینی از جهاد چهل سال ذلت دارد اونم با کسی که صحابه پیغمبر است وای به حال ما دعا کنی او برای مجاهدین در افغانستان و در عراق در فلسطین و در کره خاکی که عزت امت اسلامی جهاد است عقب نشینی از جهاد ذلت دارد اینها دیگه نافرمانی نکردن از جهاد عقب نشینی کردن آبروی امت آبروی مسلمین همین مجاهدین که امروز با این کافرهای صلیبی لعنتی جهنمی جهاد دارن میکنن اینها رستگار اینها کامیابن اینها ابرو و عزت اسلام و مسلمین چارده سال جهاد عزت برای ملت افغان داشت لیکن چکیده اون روسها چکیده امروز با امریکا همکارن بله اینا بدانید انشاءالله بخاطر خاطر جهاد وعده خدا حتی که تنصر الله ینصرکم و یثبت مجاهد کامیاب میشه انشاءالله گوش بلر و شارون و این همکارها ضربه تحریکتر از روسیه میخورند انشاءالله شما شاهدین ما اگر مرده بودین برید شما شاهد باشید که انشاءالله جهاد ثمره میده وعده خدا هر کس جهاد نشینی کرده بنی اسرائیل به عینهی بنی اسرائیل از جهاد عقب نشینی کردن اون مجاهدی که امروز با امریکا همکاره اینها هم قوم فاسق تقوا سریع الله فلا طاقت قوم فاسق برای کرسی و برای چوکی و برای یک استانداری و برای یک بخشداری و برای یک ولایتداری همکاری گوش و بلر و شارون اونها را دریگ کرد و به درجه کچ رسانی فلا تاس الان قوم فاسقی خوش به حال آنهایی که نه قبلت با روسیه همکار بودن و نه الان با آمریکا همکار از همون اول همه کی را گفتم باشه لیکن عزت و آبرو را باب نمیدی و الحمدلله الحمدلله الحمدلله که امروز هیته زندگی برای این کافرهای صلیبی در هر دو کشور شرق و غرب ایران تنگ شده شده یا نشده آه تنگتر هم خواهد شد انشاءالله ببینید عقب نشینی از جهاد زلت دارد یا ندارد خب عقب نشینی از دفاع دو پرزند آدم قابیل و حابیل قابیل مرد خسیس نافرمان حابیل مرد کبی کل دامدار و سخی مغرب خدا لیکن در برابر این خسیس عقب نشینی کرد گفت من دست تو دراز نمی کنم اللہ تعالی بگه خوش اگر از جهاد عقب نشینی کردی مثل حابیل کشته میشه حابیل اگر دفاع میکرد حابیل قابیل میگفت اگر به طرف من بیای خودت میکنم اونو بزارم دیگه قابیل کدم به هوش میگذاشت حالان که میگن قابیل قاتل یک نسید حابیل و قاتل فرق قاتل قابیل قاب قاتل حاوی دیگه های مزید بی خاطر اللہ تعالی میگه خبر این دو پرزند آدم را برای اینها بخوان دفاع کنید چیه که لین بسطت الیه درکا ماهانا بباسط میشه تو بی اعتناش سر گذاشت قابل یک سنگ برداشت کوبی تو خون ریزی مغزی کرد و جان ریزی مغزی کرد و جان دفاع نکرد نگاه آدم علیه السلام برای حق را اقتلام برای چی بود میگن نظام خدا و قانون آن این بود که حوا در هر بطن یک پسر یک دختری میزد پسر بعدی دختر قبلی را و دختر قبلی دختر بعدی را نکاح این قانون جفت قابیل به نام اکریما بود خوشگل و خوشتی جفت قابیل لبودا او زیاد زیبایی نداشت یہ از قبیل ما لہذا تو گرفته قابل میگه نه بابا من همین عقلی ما را میگیرم حضرت آدم کو قانون خدا نیست نفهمید گفت قربانی بدی قربانی هر کس قبول شد همون عقلی قربانی حق قبول میشه دلیل قبولی قربانی آتش بیامد به این قربانی را نابود گلش بود نگاه حضرت حاوی دامداری بود یه کچ بزرگ آور نزد کردن حاوی کشاورزی خیلی از اون محصولات کشاورزی آورد آتش قابل قابل کشاورزی میکرد و حاویل دامداری میکرد خب این حرف آیا تمامی سلیون قرآن کی نیست به هر حال قربانی حاویل قبول شد باید این زدی و ناغلا این دیکتاتور تسلیم شد حسد و کینش بیشتر شد و خب میکشم تو چرا؟ سر قربانی تو خوش بابا خدا قبول میکند من چه گناه داره انما یتقبل الله من المتقین یتقبل الله یتقبل الله من المتقین آخر دکترم می کشم و من کار ندارم تو بکش گناه منی خب نشک کش کنم حالا که کش که حیران چکارش بخاطر اینکه قبلا انسانی نمورده بود که آدم دفنش کنه او بدانه این و به فیصله حضرت آدم غانه نشد به قضای خدا غانه نشد دیگه لیاقت ندارد که نبی این درسی بده الله تعالی گفت برای دفن کردن این شهید مظلوم کلاقی را معلمی شد کسی دیره معلمی کرد بعد الله غرابا یبحث فی الارض یوری هر کس از خدا اطاعت نکند و از انبیاء اطاعت نکند او ارزه ندارد که متعلم نبی باشد او باید متعلم یک کلاقی بشه بخوان بر سر خبر دو فرزند آدم را دهد هنگامی که نزدیک کردن قربانی را از اینجا خدا قرآن است پس پذیرفته شد یکی از آنها حابیل به وجه که حق بود و پذیرفته نشد از دیگر که قابیل بود چون حق بود قال قابیل گفت ناحق لأتولن نکت را میکشم قال گفت حضرت حابیل لما چرا میکشی مرا اینجا عبارت معذوفه قال گفت لتقبل قربان کدونی تفسیر سنال مقدرات کرده تو را میکشم کی گفت قابیل حابیل گفت لما چرا میکشی گفت لتقبل قربان کدونی چون خدا قربانی تو را غیر از قربانی من قبول کرده قال حابیل کو انما يتقبل الله من المتقی يتقبل الله خدا می پذیرد قبول می کند از متقی آنهایی که از مخالفت فرمان خدا سرکشی نمی کنند مطیع امر خدا هستند اینها قربانی آنها پذیرفته میشه قال دیگه اضافه کرد لین بسطت ایلی تک لتقتلنی اگر دراز کنی به طرف من دستت را تا بکشی مرا من نیستم دراز کننده دستم به جانب تو تا که بکشم تو را من می کردم از خدا که رب العالمین چرا که جواز قتل شما از نصوص الهی پیش من من برای قتل تو من برای قتل تو دلیلی ندارم من از خدا رب العالمین می ترسم حضرت این کلمه را گفت به عنوان این که شاید این دیگه نرم بشه لیکن همین سر برانگامی اگر در طبیعتی خصت است او نمی فهمد احسان و نیکی را با او باید قدرت ایمان کرد اگر شما دانید یکی طرف شما طرف درگیری شما نیکی میداند شما نیکی کنید و نیکی میداند تو خب با او با نیکی برخورد اگر نیکی نمیداند طب قابلی دارد تو با او خود قابلی کن یعنی پتر کو پتر سے بکول حضرت سنگ را با سنگ جواب بده حضرت حابیل رحمه الله او با این حرفها میخواد او نرم کنه لگه اون خطیسی بود نرم نشد همین الله تعالی میگه از این داستان عبرت میگیری شما نرم میشید آمریکایی نرم نمیشه این نارو علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه وقتی که گرفتید چند فشار بدید که تا اینها در یک هفته ریشون بزرگ بشید تا ریشون بزرگ نشده از بیرون نیان از خانه همین فشار در این حدیه لقتی زد اینا ابن الوقتن ابن الفرصتن همینه انی ارید ان تبوه اتمی من اراده دارم تو برگردی با گناه من و با گناه خودت و تو باشی از اصحاب نار و این جزای ظالمین و قاتلین است این همه تبلیغ را حضرت حابیل کرد مومن همیشه تبلیغ بلده فاسق بیمار غردلی بلده خب مومن هم اللہ تعالی گفته که من اعتدا علیکم فاسدو علیکی این امریکایی ها جنایت کردن همکار آنها جنایت کردن بزنید هر جا که دیدید اینها فتوانت له نفسه قتل کی مزین کر برای اون نفسش قتل برادرش را فقتله کش را آخر کار فاشبه من الخاسرین اول کشت حالانکه کشته چی کار کنه خاسر شد گشت از خاسرین قتل کرد یک انسانی را ناحق خیرانه کار کنه این قابیل را با این بزرگ فبعث الله غرابا الله تعالی فرستاد کلاهی او با پنجه و نوک خود یبحث فی الارض زمین را میکند یبحثو میکند با پنجه ها و منقارش زمین را تا این غراب نشان بدهد قابیل را که چطور مخفی کند لاش برادرش را جسد برادرش را نگاه میکنه دید اون کلاغ آمد زمین کان کان کان کلاغ مرده را انداخت بعد بعد دو مرتبه خاک بود گفته خاک بشه من من که بشه من کلاغ نیستم قال یا ویلتا ای خاک بر من آیا من عاجز شدم که مثل این غراب باشم پس مخفی کنم جسد برادرم را پس گشت از نادمین نادمین شد از این که ندانست برادرش را چطور دار. بعضی میگن نه اول بات بعد پشیمان شد چرا کشتم برادر آدم کجا بود این آدم رفته بود به حج اونجا نه حوا و آدم رفتن حج کنن اونجا قابل و حالی بر سر اقلیمه من اجل ذلك از این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید که اگر عقب نشینی کنی و دفاع نکنی لحظه کشته میشی به این خاطر ما فرض کردیم بر بنی اسرائیل قصاص را گفتیم هر کس میکشه باید کشته میشه فقط قوت جهادی میخواهد که شما حکم خدا را و این فردیه را ادا کنید بدون حاکم و حکومت کسی میتونه قصاص بگیره به خاطر الله تعالی میگه امنیت برقرار بشه من فرض کرده بودم بر بنی اسرائیل قصاص را فرض کرده بر بنی اسرائیل قصاص و قتال را انه من قتل شانین است بکشه ایک انسانی را به نفس نه حق بکشه او مقتول کسی را نکشته یا فسادن بکشه من قتل نفسا بغیر نفس او بغیر فساد دو صورته زنا فساد مرتب شدن فساد بکشه نفسی را بغیر غیر این که نفسی کشته باشد و به غیر فساد فی الارض خب سه صورت قتل حق هم یعنی حرکا نحق انسانی را بکشه گویا که او کشته تمام انسان و کسی زنده کند یعنی سبب زندگی یک انسان بشه یک انسان را از مرگ نجات میده پس گویا که او زنده کرده همه انسان هم. بنی آدم آزای یک دیگران که در آفرینش یک گوهران چه عضوی به در داورد روزگار دیگر عذرها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهن آدمی این خاطر کشتن یک انسان مثل اینه که همه انسان ها را کشته انسان های با نراحت نمیشه هر قتل ناحق انسان را نمی کنه صد درصد انسان را نمی میکنه اهانت یک انسان انسان را ناراحت نکن اگر یک انسان از اهانت یک انسان ناراحت نمیشه انسان نیست ولقد جاءتهم رسولنا بالبینه آمریکا انسان را در مراسم عروسی کش کسی آمریکا را ملامت کرد در افغانستان این همه جنایت این همه بوم این همه موشک این همه آتش این همه بارود پانزده تن بارود در یک بم بر سر انسان ها ریخت کسی امریکا را ملامت کرد چقدر بی انصافی حالا یک امریکایی می میره محکوم تروریست امریکایی کشته این لعنتی ها هزاران انسان کشته باید ها کشته بشه ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات پیشین انسان ها آمدن پیغمبران من با دلائل با وجود این هم ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض المسلم بسیاری از اینها بعد از آمدن انبیاء در سرزمین بسیار اصراف کننده و فساد کننده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين